Hum, eu gosto é assim, amostradinho. Amostradinho. Que audácia aí na minha presença. Por Porque assim, amostradinho, amostradinho. Fazer sua passagem, passagem. Vamos fazer sua passagem, passagem. Vamos fazer sua passagem. Porque assim, amostradinho, amostradinho. Fazer sua passagem, passagem. Essa é a DJ Melody produzindo só sonzão, produzindo só sonzão. Hum, eu gostei é assim, amostradinho. Amostradinho. Que audácia aí na minha presença! Eu gostei é assim, amostradinho, amostradinho. Fazer sua passagem, passagem. Vamos fazer sua passagem, passagem. Vamos fazer sua passagem. sua passagem, passagem.